Orubara esura ya kabiri Emikalire yenganda omurusisira Omkama akagambira Musa na Aroni ati Abaisraeli bona basisire mbali ebendera zabo ziri marabuli omo abe aina akabonero korugandarwe hona mbali baraba bali basisire berebire eyema lyomuterano abokusisira rubaju roburuga izoba balebire mbali ezoba lishabukira nibalinya abaina ebendera y'urusisira rw'uruganda rwa Yuda nkoko emitwe yabo eri mukuru oworuganda ni nashoni ya Aminadabu eyelie okoli bazirwe linabantu bikumisha njuna ina na rukaga aboruganda rwa Yuda batanwe aboruganda rwa Isakali mukuru wabo ni Natanaeli eyazuwali eyerie okolya abazirwe lina bantu enkumi gatano na ina na bina aburuganda rwa Zaburoni baondereo mukuru wabo ni Eliabu ya Heloni yeliye okoli bazirwe lina abantu enkumi gatano na mshanju na bina Orubara ruona rwabali ro rw'oluganda rwa Yuda nkoko emitwe yabo eri bantu Erakiemo na Kinana na Mkaga na Bina omukuyimukya batenibo baba nibebembera Rubaju olwakasi agiyeyo ebendera yorusisira rw'oluganda rwa Rubeni okwo emitwe yabo eri mukuru w'oluganda ni erizuri eyashedeuli eyelie okoli bazirwe bantu enkumi ganaina mkaga na bitano abarasisira bataine aburuganda rwa Rubeni buruganda rwa Simeoni omukuru wabo buruganda abe Sherumieri eya Zurishadai eyelie okoli bazirwe bantu nkumi gatano na mwenda mobishatu awo aonderewo oruganda rwagadi omkuru w'oruganda abe Eliasaf eya Leweri eyelie okwoli bazirwe bantu 1085 mu rukaga gatano urubara ruona rurusisira rwa Rubeni okwo emitwe ya Beri bantu lakiemo gatano nemo na binagatano abonibo barayimukyaga bali bakabiri Aho eyema lyo muterano libandule kandi rusisira rwabalevita ruimukye nkensisira ezindi okwo bali kusisira babeni ko bayimukya buli rusisira omumwanya gwalu nkoko ebendera ziri kuonderangana Aboruganda rwa Ephraim basisire rubaju robugwa izoba nkoko emito ya Beli erishama eya amihudi abemukuru wabo wa Uganda eyeliye okoli bazirwe linabantu enkumi ganana 5.5 Uganda rwa Ephraim ruonderweo rwa Manase mukuru wa Uganda aligamalieri e eya Pedazuli eyeliye okoli bazirwe linabantu enkumi gashatunaibiri mobibiri hanyuma Uganda rwa Benjamin ruondereo omukuru waro ali Abidan ya Gideoni eyeriye okoli bazirwe dinabantu enkumi ngasha tunaitano mobina orubara ruona rwabo ruganda rwa Ephraim abasisire okwo emito yabo eri nibagoba bantu erakiemo na munana na kikumi barayimu kyagabali bakashatu rubaju orwabikara hageyo ebendera yorusisira babu ruganda rwa Dani nkoko emito ya Beri omukuru ruganda abe Eizeri ya Amishadai Eyerie okoli bazirwe bantu enkumi nkaga na ibiri mu rushanju abarasisira bataine Eyezeri boruganda bwa Asheri omukuru woruganda abe Pagieri eya Okarani Eyerie okoli bazirwe bantu enkumi gananaemo mu bitano Hanyuma andwerwe wabo Ruganda rwa Naftali mukuru wo Ruganda ali aiheri ya enami eyerie okoli bazirwe linabantu enkumi gatano na ishatu mobina rwabali omulusisira ro Ruganda rwa Dani bantu elakiemo gatano na mshanju morukaga baremkyaga bali benzindo omumiondera ngaine yebendera abanibo ba Isiraeli nkoko babazirwe na ninga ndazabu bona ababazirwe omunsisira nkoko emitwe yabo yabaireri bakababali bantu eraki mkaga naisha tu mu bitanu gatano kyonka abalevita tibabalirainwe n'abaisiraeli bandi nkoko mukama yangire Musa Abaisiraeli niko bakozire batyo ebyo mukama yangire Musa bakabikwata byona basisiraga kuonderana nebendera zaabo bayimkiaga buli omu omurugandarwe omuyigalie